kiel oni dormas plei bone. Dormado devas ocasi, porche la corpo povu recreigi cae regenerigi. Set ciam dormado estas plei sana? Ien celcai tre simplai cae efficai consiloi. Tic tac, tic tac, nella cigeble enni funccias nia interna horlogio gi indicas alla corpo ciam gi recreigiu, au ciam gi laboru. Gi reguligas la corpo temperaturon, la activadon de niai organoi, gi endormigas nin, cae vecas nin, cae faras tion ciam lausama ritmo, sen depende de tio, ciunivere conas la factan horon kiel la interna horlogio funccias, tion sciencistoi analisis dum la 1960-ai jaroi per aventurezzai experimentoi. Alla parto prenantoi mancis tag lumo cae horlogio, sed ili tamen sciis ciam estis tempo por dormi cae por vecigi. La experimento tamen ancau montris che dudec quar hora diurno ne correspondas alla natura corpa ritmo de homo. Nia interna horlogio tic-tacas lau dudec quin hora ritmo. Por compensi tion, ni besonas sun lumon. Gi helpas alla corpo sincronisi sian internan horlogion cun la extera dudec quar hora ritmo. La corpo posseda sincronisilon quiu reagas ie shangioi de la lumo. Malantau la oculoi, quie crucigas la nervoi por la vidado, trovigas eta aro da nervo celoi. Vespere, au ciam malheligas, ili sendas signaloin, alla tie nomata pineala glando en la cerbo, quiu seque el shutas la hormonon melatonino. Tiu substanzo prisorgas che ni lacigas cae dormas. Inverse, la sistemo reagas ancau ielumo, lumo, cae shaltas la corpon al activa modo. Por sana dormo, tial estas grave che regas plena malhelo. Iam loedo lumigiloi povas esti genai. Same necessas quieto por recrea dormo. Ancau la temperaturo ludas rolon estu prefere malvarmete en la dormeio, inter dec hoc cae dudec unu gradoi. La individua temperaturo tamen povas varii. Tio validas anca por la dauro de la dormo. La normala dauro estas hoc horoi, sed infanoi cae geiunuloi povas anca dormi dec horoin au pli. La propran dorm besonon oni plei bone povas eltrovi dum feriado. Ali flanque la parto de la tago, ciam oni enlitigias por dormi, ne ludas rolon por sana dormo. La unuae du gis quar horoi post la ec dormo provisas la plei profundan dormon. Sen depende de la horo, la profunda dormo decidas pri la regenerigio de la corpo. Pulso, spir frequenso, cae sango premo, dum tio signife malaltigas. Dum la dua duono de la dormado aliflanque, la corpo pli ofte trobigas en stato, tiu similas al vecitezzo. La cerbo activas, cor frequenzo cae pli fortigas, la sango premo pli altigas. Ni povas rememori sonjoin el tiu dormo faso suffice ofte. La dormo ritmo ciam estas simila, sen depende de la horo de ectormo. Sed tio ocasu laueble regule. Dum noctai laborantoi, au homoi kiwi traflugas dile plurain horzonoin, confrontigas cun la dangero che la interna horloggio, cae seque la regenerigio de la corpo, perdas sian tacton ili havas pli altan riskon por apoplexioi, cor infarctoi, tropezo, cae metabolae misfunccioi, ciai estas tipo du diabeto, au altai valoroi de sanga grasso, ciui sia vice pli altigas la riskon pri apoplexio cae cor infarcto. Ancau la memor capablo suferas, Exemple nomoi estas pli facile forgesatai. Do dum la unuai du gis quar horoi, la dormo estas plei profunda. Por sana dormo gravas regulae dormo tempoi. Tiel la corpo povas regenerigi, cae pli facile restas sana cae labor capabla.